Նախանցած մենք շուկով նշեցինք Արցախի Հանրապետության հռչակման 24-րդ տարեդարձը։ Տոնի ակտիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նրանում մասնավորապես ասված է. 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության ծննդով հայ ժողովուրդն ունեցավ ազատ եւ անկախ երկու պետություն՝ իրականություն դարձավ դարեր շարունակ փայփայած բազում փորձությունների միջով անցած եւ մինչեւ մեր օրերը հասած նրա երազանքը։ Դա իր հողի վրա տիրոջ իրավունքով ապրելու եւ սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու սորական մարդկային ձգտում է, որը բնականաբար հատուկ է յուրաքանչյուր ազգի։ Համախմբելով եւ միաձեղելով մեր ուժերը պատերազմի դաշտում մենք պաշտպանեցինք մեր ազգային արժանապատվությունն ու ժողովրդի ապագան։ Այսօր էլ կառուցում ենք ժողովրդավարական պետություն միջազգային հանրության լիիրավ անդամ դառնալու հայտ ներկայացնելով աշխարհին։ Դա դժվարին, բայց եւ պատվաբեր ուղի է, որը մենք հանձնում ենք Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ ձեր ձեռքի տված։ Այդպես միասնաբար մենք կյանքի կկոչենք շատ ու շատ ծրագրեր եւ անպայման կհասնենք համազգային նպատակների իրականացման անկախության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղեր ձեղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արցախի անկախության օրը համայն հայության մեծ տոնն է, բայց առաջին հերթին դեր արցախցիների տոնը։ 1991 թվականին նվիրական այս օրը անկախության հռչակման, բռնության ու բռնապետության ճիրաններից ազգային ու կրոնական խտրականության հալածանքների ու ջարդերի, սրտի, կեղծիքի ու հակահայկական ռասիստական քարոշչության ճիրաններից դուրս բերվեց հայության տարապել, բայց նաև հերոսական հատվածներից մեկը։ Եվ դա արեցիկ դուք, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Նրա խոսքով այդ պատմական քայլով ոչ թե ավարտվեց, այլ նոր հանգրվան թևակողեց բոլորիս պայքարը հանուն սեփական տանն արժանապատվորեն ապրելու իրավունքի, հանուն մարդկային եւ ազգային իրավունքների։ Արցախցին կռվի դաշտում պաշտպանեց իր եւ իր զավակների կյանք, փրկեց իր եւ իր զավակների ապագան։ 2015 թվականին մեծ եղերնի հարյուրամյակի ծարում, երբ մենք ոգեկոչում ենք մեր արդեն սրբադասված նահատակների հիշատակը, ազատ նորոգում պարտ Արցախը նոր ավելի խոր իմաստ եւ արժեք է ստանում բոլորիս համար։ Օրորի աշխարհում ավելի ստվարանում են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության եւ նրա ժողովրդի բարեկամների շարքերը։ Օրորի բարձրանում է ազատության եւ ժողովրդավարության ճանապարհով անշեղորեն ընթացող Արցախի միջազգային հերինակությունը։ Դա արդյունք է ձեր արդար ու ստեղծագործ աշխատանքի պետականաշինության եւ բանակաչինության ասպարեզներում ձեր արձանագրած հաջողությունների ասված է Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության եւ եվրոպական ազատ դաշինքի համագործակցության շրջանակներում անցած շաբաթ Ստեփանակերտում Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւ եվրոպական ազատ դաշինքի նախագահ Ֆրանսուଆ Ալֆոնսին ստորագրել են համատեղ հռչակագիր։ Նրանում մասնավորապես նշվում է, որ ժողովրդավարական գործընթացները նույնիսկ մեկուսացման պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաջող եւ հաստատուն առաջընթաց են արձանագրել, ինչի դրսեւորումն են Արցախի քաղաքական մշակույթի անբաժան մաս դարձած ազատ, արդար եւ մրցակցային ընտրությունները խրախուսում է Եվրամիության ավելի լայն ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային կյանքում։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը եւ Եվրոպական ազատ դաշինքը համաձայնում են համագործակցել նպատակ ունենալով փոխանակել անկախության գործընթացի եւ ժողովրդավարական ու խաղաղ միջոցներով ինքնիշխանության հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փորձ Եվրոպական ազատ դաշինքի եւ անդամ կուսակցությունների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներգրավել միջազգային գործընթացների մեջ, ինչպես նաեւ Եվրամիության հաստատություններում եւ մարմիններում ու նպաստել Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցությանը այդ հարթակներում սատարելով նրա միջազգային ճանաչմանը, նպաստել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուղղակի մասնակցությամբ եւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա բացառելով բոլոր կարգի բռնություններն ու ագրեսիաները։ Այսպիսով, Եվրոպական ազատ դաշինքը եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը վերահաստատում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ Եվրամիությունում հուսալի եւ վստահելի գործընկերներ լինելու վճռականությունը։ Ռուսաստանը նոր քայլեր է ձեռնարկում Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում միասնական արժույթ ստեղծելու ուղղությամբ անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետական դումայի ներկայացրել օրինագիծ, որով առաջարկվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամների Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղստանի միջև առևտրաշրջանառությունն իրականացնելու հրաժարվել դոլարի եւ եվրոյի միջանկյալ օգտագործումից եւ հաշվարկներն իրականացնել ազգային արժույթներով։ Ավելի վաղ նորաստեղ կառույցի անդամ երկրների ղեկավարները քննարկել են վճարային հաշվարկները ազգային առույցներով իրականացնելու հնարավորությունը։ Այդ ուղղությամբ շոշափելի քայլեր են ձեռնարկվել ներկապահի Եվրասիական տնտեսական միության երկրների միջև առևտրաշրջանառության մոտ կեսը իրականացվում է դոլարով եւ եվրոյով այժմ Պաստորեն Պուտինն առաջարկում է ընդհանրապես հրաժարվել այդ արժույթների։ Չնայած որ օրինագծում խոսում է ազգային արժույթների օգտագործման մասին, սակայն նկատի առնելով Ռուսաստանի քաղաքական եւ տնտեսական ազդեցությունը, հասկանալի է դառնում, որ այդ արմով առանձնահատուկ դեր է խաղալու ռուսական ռուբլը սա ըստ էության հանգեցնելու է մի վիճակի, երբ դե յուրե Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ներդրվելու է բազմարժութային համակարգ, սակայն գործնականում հաշվարկներն իրականացվելու են ռուսական ռուբլով։ Այնուամենայնիվ ենթադրվում է առաջարկը ժամանակավոր բնույթ է կրում եւ սոս առաջին քայլը եվրասիական տնտեսական միության տարածքում միասնական արժույթ ստեղծելու ուղղությամբ։ Կրեմլում չեն ցածնում, որ նպատակ ունեն հասնել Եվրասիական տնտեսական միության միասնական արժույթի ստեղծման այս տարվա մարտի 19-ին Վլադիմիր Պուտինը Աստանայում Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահների հետ հանդիպմանը բարձրացրել է Եվրասիական տնտեսական միության միասնական արժույթի ստեղծման հարցը կարծում եմ ժամանակն է խոսել ապագայում արժութային միության ստեղծման հնարավորության հարցի մասին ուսի տված աշխատելով ավելի հեշտ է արձագանքել արտաքին ֆինանսական, տնտեսական սպառնալիքներին եւ պաշտպանել համատեղ շուկան այն ժամանակ, երբ Բելարուսի եւ Ղազախ գործընկերներին հասել էր Պուտին։ Ընդ որում, հանդիպումից ընդամենը 9 օր անց նա Ռուսաստանի կենտրոնական բանկին եւ կառավարությանը կարկադրել է մինչև այս տարվա սեպտեմբերի 1-ը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կենտրոնական բանկերի հետ համագործակցելով ուսումնասիրել կառույցի շրջանակներում արժութային միության ստեղծման հնարավորությունն ու նպատակահարմարությունը։ Այսպիսով, Մարտին հարված կարկադրության ժամկետի լրանալու օրը սեպտեմբերի 1-ին Պուտինը հանդես է եկել դոլարից ու եվրոյից հրաժարվելու առաջարկով, որը կարելի է համարել առաջին քայլը միասնական արժույթի ստեղծման ուղղությամբ։ Արդեն բավական ժամանակ է շրջանառվում են նաև միասնական արժույթի անվան հնարավոր տարբերակներ։ Մասնավորապես քննարկվում է միասնական արժույթի անվան երկու հիմնական տարբերակ՝ ալթն կամ եվրաս։ Ալթն անվանումն առաջարկել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաև։ Թուրքական լեզուներում ալթն բառը նշանակում է ոսկի, շրջանառվում է նաև Եվրազ անվանումը, որը եվրոպական միասնական արժույթի Եվրովի օրինակով պետք է խորհրդանշի կառույցի անվանումը։ Սրանք մեկ հնարավոր է, որ եվրասիական ապագա արժույթը կոչվի ռուբլի, պարզապես այն կոչվի եվրասիական ռուբլի։ Չի կարելի նաև բացառել, որ միասնական արժույթի դերը մեխանիկորեն ստանձնի հենց ռուսական ռուբլին, ինչը լրիվ տեղավորվում է Մոսկվայի վարած քաղաքականության մեջ ամեն դեպքում ըստ վերլուծաբանների անկախ նրանից թե ինչպեսին կլինի ապագա միասնական արժույթը անցումը դրան որոշակի ժամանակ է պահանջելու այդ գործընթացը բացի ժամանակային փուլերից նաև որոշակի ընթացակարգեր է նախատեսելու կրեմլամետ շրջանակներում խոսում են թե որպես անցումային տարբերակ կարող է ընտրվել եվրոյի անցած ճանապարհը մինչ 2002 թվականի հունվարի 1-ին ստադրամի տեսքով շրջանառության մեջ դրվելը եվրոն որպես ոչ կանխիկ փող վիրտուալ արժույթ ներդրվել է դեռ 1999 թվականի հունվարի 1-ից Այժմ հնարավոր է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում եւս առաջիկայում ներդրվի վիրտուալ պայմանական դրամական միավոր, որը միայն մի քանի տարի անց կարող է ի հայտ գալ ցածրամի տեսքով։ Վիրտուալ արժույթն անհրաժեշտ է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հազգային արժույթները դրա հետ պայմանականորեն կապելու համար։ միգրանտների հետ կապված ճգնաժամին բախվող Եվրոպան պետք է հիշի այն ժամանակները, երբ ցեղասպանությունից մազապուրց հայերը ապաստան էին փնտրում եվրոպական երկրներում։ Անցած շաբաթ Իռլանդական Independent թերթում տպագրած հոդվածում նման տեսակետ է հայտնել լրագրող եւ վերլուծաբան Մերի Ֆիցջերալդը 1915 ապրիլի 24 բողոքան գտնվում է Մարսել քաղաքում, որտեղ ես հիմա ապրում եմ։ Տեղի շատ ձեռնարկությունների անվանումներ մասնում են դրանց ծերերի հայկական արմատները։ Ֆրանսիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի այդ շրջանը փաղաքշաբար անվանում են Փոքր Հայաստան։ Այդ շրջանի կենտրոնական Պողոտան անվանվել է այն օրվա պատվին, երբ Օսմանյան Թուրքիայում սկսվեցին սարսափելի իրադարձությունները, որոնք շատ պատմաբաններ եւ աշխարհի երկրների մեծ մասը անվանում են ցերասպանություն նշում է հեղինակը։ Նրա խոսքով այդ զանգվածային սպանությունների եւ դրանց հետեւած բռնի արտաքսման ժառանգությունը, որը Թուրքիան մինչ օրս հրաժարում է անվանել ցեղասպանություն, շարունակում է արյունահոսող վերքմնալ տարածաշրջանում եւ դրա սահմաններից դուրս բռնի արտաքսումը, որը ուղեկցվել է 1915-ի կոտորածներով, հանգեցրել է նրան, որ հայերը սփռվել են ամբողջ աշխարհով մեկ, ձևավորելով աշխարհի ամենամեծ սփյուռքներից մեկը։ Մոտ 10 միլիոն մարդ գրում է հեղինակը։ Նա հավելել է, որ Մարսելում այդ իրադարձությունների հիշատակին 1915-ի ապրիլի 24 փողոցայում հուշարձան է կանգնեցվել Քաղաքում կա 8 հայկական եկեղեցի, 1 տաճար եւ երկլեզու դպրոց, որտեղ ֆրանսահայերը կարող են սովորել իրենց հայրենիքի լեզուն, մշակույթը եւ պատմությունը։ Նրանք ստեղծել են իրեն ժառանգության կենտրոն, որը փորձում է վերագրել անցյալը, աստվածի հոդվածում։ Վերագրողը նշում է, որ Մարսելում եւ ոչ Ֆրանսիայում հայ համայնքը ձևավորվել է դեռևս նախքան 1915-ի կոտորածները, բայց մեծ մասը փախել են հենց 15-ի կոտորածներից։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպայում ներգաղթային ճգնաժամին, վերլուծաբանը գրում է. «Մինչ Եվրոպան բախվում է բռնությունից ու հետապնդումներից փրկվող հսկայական թվով փախստականների խնդրին, իսկ այլատիացությունն աճում է, հնարավոր է ավելի լավ կլիներ հիշել այն ժամանակները, երբ հուսահատ հայերն այստեղ ապաստան էին խնդրում ու տանում։ Հուլիսին իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստորագրված պատմական համարվող համաձայնագիրը կարող է վերածվել թղթի կտորի։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսն անցած շաբաթ ներկայացրել է բանաձևի նախագիծ, որով առաջարկվում է ծրյալ հայտարել Իրանի եւ Վեցիակի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, որով միջազգային բաժամիջոցների աշճանական չերյալ հայտարարման դիմաց սահմանափակվելու եւ խիստ վերահսկողության տակ է դրվելու իրանական միջուկային ծրագիրը։ Հանրապետականները կտրականապես դեմ են համաձայնագրին, համարելով, որ այն հակասում է Միացյալ Նահանգների անվտանգությանն ու շահերին։ Մինչև սեպտեմբերի 17-ը ԱՄՆ կոնգրեսը պետք է վավերացնի համաձայնագիրը։ Սակայն նկատի առնելով, որ կոնգրեսի երկու պալատներում էլ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, մեծ է հավանականությունը, որ համաձայնագիրը չբավերացվի։ Դա քաշ գիտակցում է նաև նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը։ Ամերիկյան վարչակազմը կարծես արդեն համակերպվել է համաձայնագրի տապալման հերանեկարին սակայն Օբաման զգուշացրել է, որ օգտվելու է համանadrությամբ իրեն վերապահված լիազորություններից եւ վետո է դնելով կոնգրեսի որոշման վրա։ Այնուամենայնիվ նախագահական վետոն կարող է շրջանցվել, եթե սենատի անդամների 2/3-ը դեմ արտահայտվի նախագահական վետոյի։ Այդ իսկ պատճառով ամերիկյան վարչակազմը վերջին օրերին ակտիվ քարոշություն է տանում սենատորների շրջանում, ճանալով ստանալ ավելի մեծ թվով օրենսդիրների աջակցություն։ Անցած շաբաթ հայտնի է դարձել, որ 33 սենատորներ արդեն իրենց աջակցությունն են հայտնել համաձայնագրին։ Օբամայի վետոն շրջանցելու համար անհրաժեշտ է 67 սենատորի աջակցություն։ Այսինքն, եթե ամերիկյան վարչակազմին հաջողվի ստանալ եւս մի սենատորի աջակցություն, դա կնշանակի, որ հանրապետականները չեն կարողանա քվեարկության ժամանակ շրջանցել Օբամայի վետոն այժմ թե հանրապետականները եւ թե դեմոկրատները կատաղի պայքար են մղում մեկ սենատորի վճռորոշ աջակցությունն ապահովելու համար։ Այսպիսով Իրանական միջուկային ծրագրի ճակատագիրը ներկապահին կախված է մեկ սենատորի աջակցությունից։ Ըստ շատ վերլուծաբանների ներկայացուցիչների պալատում համաձայնագրին տապալում է սպասվում գրեթե միակ հույսը նախագահական վետոյի շրջանցումն է։ Հայերը Հայաստանի համար նպաստավոր են համարում Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ նրանց, Թուրքիան հիմա ավելի շատ զբաղված է ներքին խնդիրները կարգավորելու գործով եւ նվազեցրել է հետաքրքրությունը Հարավային Կովկասում եւ հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Անցած շաբաթ օրինակ լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Արաբ Պապյանը Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում քրդական կուսակցությունը հավաքեց ձայների 14%-ը, ինչը նրան հնարավորություն տվեց խորհրդարանում 4-րդ քաղաքական ուժը լինել։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո հնարավոր չեղավ կառավարություն ձևավորել, որի հետևանքով նշանակվել են նոր ընտրություններ։ Բացի այդ, քրդական շարժումը նոր թափեստացել ուստի Հայաստանի համար աշխարհակահաղական առումով նպաստավոր իրավիճակ է ստեղծվել, քանի որ Թուրքիան զբաղված է իր ներքին խնդիրներով եւ նվազեցրել է հետաքրությունը հարավային Կովկասում եւ հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Հայաստանը պետք է կարողանա օգտվել այդ իրավիճակից։ Բացի այդ, գնալով վատանում են արևմուտքի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Արեմուտքը չի անտեսում Թուրքիայի եւ իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման հարաբերությունները, թեև բացայտ դրանք չի անդրադառնում իսկ Թուրքիան օգտագործելով իսլամական պետության դեմ պայքարը փորձում է իր մանր շան ունենալ մեծ խաղի մեջ, որն է քրիստոնյաների դեմ պայքարը ըստ վերլուծաբանների Թուրքիայում խորհրդանական նորընտրություններին ընդառաջ այդ երկրում ազգայնականության դրսևորումների ավելացում է կանխատեսում կլինեն ավելի շատ հակահայկական հայտարարություններ հավանական է նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ Թուրքիայում հակահայկական եւ հակաքրիստոնեական ալիք կբարձրանա Thank you. Որանգախ Ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամ անցած շաբաթ լույս է տեսել հայոց լեզվի դասագիր։ Այն հրատարակվել է Ադրբեջանի նախագահային կից ռազմավարական կենտրոնի պատվերով գրքի հեղինակը Հասամ Ջաբարլին է, ով ի դեպ ծնունդով Հայաստանի Մասիս քաղաքից։ Դասագրքում ներկայացված է հայերենի քերականությունը հետևյալ 4 բաժիններով՝ հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն եւ բարակազմություն։ Հրատարակիչների մտահղացնում դասագիրքը ծառայելու է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ապահովմանն ու հայկական քարոշչությանը հակադարձելուն։ Ադրբեջանում նման ռուսական դասագրքի հրատարակմամբ ցանկանում են հայոց լեզվին թիրապետող մեծ թվով նոր մասնագետներ պատրաստել, որոնց պահանջարկը մինչ այժմ ապահովել են հիմնականում խորթային Հայաստանից Ադրբեջան տեղափոխված ադրբեջանցիները։ Հայկամներ երկրում անցած շփոթ է հոսախողի մոտս Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երկշաբթին ու ժամին։ Մտեցիք։